Bruce Ploitation. Dövüş sanatları filmlerinin ABD ve Avrupa sinemalarını kasıp kavuran bir furyaya dönüşmesinin bir numaralı müsebbibi Bruce Lee'nin 1973'te kullandığı bir ağrı kesici ilacın etkisiyle henüz 33 yaşındayken ölmesinin ardından efsanenin şöhretinden faydalanmak isteyen Çinli ve Hong Konglu yapımcıların çektikleri düşük bütçeli filmlerin oluşturduğu akım. Adı Sexploitation ve Blaxploitation gibi türlerden ilhamla verilen Bruce Lee istismar filmlerinde genellikle fiziksel olarak Lee'yi andıran oyuncular rol alır. Filmlerin adları da Enter the Dragon ve Game of Death gibi Bruce Lee klasiklerini çağrıştıracak biçimde seçilir. Enter the Game of Death, Re-Enter the Dragon, Enter Another Dragon. Kimi zaman hayali bir Bruce Lee ölmeden önce başka bir dövüşçüye el verir, kimi zaman da The Clones of Bruce Lee'de olduğu gibi bilim insanları merhum bedeni üzerinde çalışarak Lee'nin klonlarını yaratır. Hmm. The clones of Bruce Lee. What a scientific achievement this will be. Three of them, eh, Professor? Do you really think you can do it? Yes, I think I can, Mr. Collin. Hmm. Good luck, sir. Our subjects seem to be doing quite well. Three Bruce Lees. <laughs> Yes. Take him back and bring in Bruce Lee number two, would you, nurse? Yes, sir. Are you ready, nurse? Yes, sir. Ah, good. <laughs> professor. His eyes are open. You now have a new life. Your name is Bruce Lee too, and you will do as I say. Yes, sir. Take him to the recuperating room and send him Bruce Lee 3. Yes, sir, right away. <laughs> so far, so good. <laughs> You may place the head plate on him now. Yes, sir. <laughs> I will command you, I and I alone. You will do whatever I say. Your name is Bruce Lee 3. Yes, sir. <laughs> Only one to go, nurse. Professor, he's woken up. You will obey my command. You will do whatever I say. Your name is Bruce Lee, one. Start the training. Kendisi de sinema kariyerine Bruce Lee filmlerinde dubler olarak başlayan Jackie Chan'in Hong Kong dövüş sanatları filmlerinin yeni kralı olarak nam salmasıyla Bruce Playtation'ın 1980'lerin başında sona erdiği kabul edilse de özellikle ana akım aksiyon ve komedi filmlerine sızmış dövüş sanatları referansları göz önüne alındığında gerek Bruce Lee'nin gerekse Bruce Playtation'ın etkilerinin günümüze kadar uzandığını söylemek mümkün. Yazan Berke Göl